Gracias. Thank you Αγαπητοί μου, τι γίνεται με τον Βασιλιά, τι συμβαίνει με τον όπως εκείνη τη education. Yeah. Thank you. Krishna something Savior. Gracias. business. said,

Sí, ουσιαστικά ένα στα δύο νοικοκυριά. Το 32% στηρίζεται παραπάνω δηλαδή από Το 38% στηρίζεται στο μισθό, αν το παίρνει φυσικά. Και μόνο το 6% απέμεινε να στηρίζεται για έσοδα από επιχειρήσει. Αυτό το έσοδο από επιχειρήσει βέβαια ξέχασε σε λίγο καιρό με τα καινούργια κόλπα τα οποία οι περισσότεροι Ευρώπη του θα της ηλεκτρικής της 1億円 Thank you. Garcia. make it city is Thank you.